Mag die Heere, in tye van nood, antwoord op jou roepstem. Mag die naam van die God van Jacob jou beveilig teen gevaar. Mag hy jou te hulp snel uit die heiligdom, en uit sien jou versterk. Mag hy denk aan al jou graanoffers, en jou brandoffers gunstig aanvaar. Sela mag hy jou hartsbegeertes vervul, en al jou plannen verwezenlik. Mag ons juig oor oorwinning, en baniere huis in die naam van ons God. Mag die Heere al jou gebede verhoor. Nou weet ik die Heere reed sy gesalfde koning. Van het sy heilige hemel verhoor hy om in reed om dier sy groot mag. Sommige volken vertrouwen op strijdwaans en paarden, maar ons vertrouwen op die naam van die Heere ons God. Daar die volken zal val en in stort, maar ons zal opstaan en reg opstaan. Gee toch oorwinning aan ons koning, Heere. Mag die Heere antwoord wanneer ons naam roep.